Két ujja van, két ujja van, a köd mennek, kerek alja a péntöjnek. Csirirítem, csavarítom, majd a fejedre hajítom. Csirirítem, csavarítom, majd a fejedre hajítom. Én vagyok az, én vagyok az, aki nem jó, telepon. kocsma ajtó nyitogató, sem lesz belőlem jó. Telep ajtó nyitogató, sem lesz belőlem jó. Két ujja van, két ujja van a ködmemnek, kerek alja a pénzőjnek, csirirítem, csavarítom, majd a fejedre hajítom. Csivirítem, csavarítom, majd a fejedre hajítom. Én vagyok az, én vagyok az, aki nem jó, tele pohár hajtogató, kocsma ajtó nyitogató, sem lesz belőlem jó. Kocsma ajtó nyitó